aka haka mun ka saba wa cewa tambayoyi su rika alaka da darasi ina da zai kuma ba da fa'ida da yawa na bismillah ma ba bai istihaba wanda jini ke zo mata koyo kamar yadda muka ce za ta iya sallah za ta iya azumi ba kuma da zai je fadwa da bai ne ba bai ne ba na والله يمكن أن يكون مقدارا من فقد دلت أحاديث على مقادير الحديث وأحاديث من المغنجلين يكون مع حديثين hadisai ce ne to amma na kaga dole sai an ga hadisan ganin su daban ingantuwar su kuma daban sannan kuma iskin ba da ke ciki wannan hadisai sun nuna haka ne nassar ko kuma iskin ba su yake yake yanzu ba zai shiga wannan hadisi ne inganta duk da haka da nan muka ce idan mutum ya rada mun ci yayi laifi idan ka zo ne wanka ka kara akan sabi guda kai laifi sai ne amma da da abin da zai ba har wanda ke masa inkari to a ya ba za ina da gashi da yawa to wanda yake gashi da yawa ma yayi da da din da annabi kuma ke ma na'am ba annabi tabbaya game da abin da ya fara da shi haɗa. to bismillah ya hakuri ne bilahi kuma maza na'am kana nufin a ah, yana magana akan haila duki ce magana eh hadisin da yake mana kwanakin duki yana yin kwana 40 hadisi ne da take hadisi ne da take amma wannan yana magana ne kan a ah, gudun jejin malamai suka ce karshen abin da zai iya kawai ta iya ranar sun hama jini ya yi wata kuma bayan kwanaki ko uku ba lalle ne ta ce arba'in ba da wannan wadda kuma da nake kafa wuce cewa matsalar malaman da ke cewa biki na tawa kwana da tun ba daidai da kaga na da ya ta na a biki ne da take da yanzu a da sun da bari ma ida da shi da ba da gali shi ta kare da hadisi manna da sabbi na'am eh ba ta so ba zai ba idan ka tabbata zai ba to kene din ya haramun na fahimta duk wannan ba ta ne ba za a sa ba ka fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi alwala ko wanka baya sa tawo da gunki cikin sa sai dai amfani da hannun sai muka ce haka mu da ta tawo ne ga sai abu muka ce yin hakan mustahabi ne ka ba da ka da yin hakan mustahabi ne idan ka sa tawul din ba haramun kai ba amma da ake za ta kare da hannunka shi yake ka fahimci wannan ko faɗa ba zai faɗa eh duk ɗaya ne da jiki da gashi ɗin duk ɗaya ne na'am eh eh ai darasin yau ya isa ka kare kai da darasin yau za ta kare kai annabi tace Aisha ta tace annabi yana da ta fa astajru fa yubashiru bi wa an haid wa aka so karwa ayar wala takrabu kunna da fahimci da wani ba na ba ka karwa ba sai fahimci da ba fahimta to kenan mal muradu bil qurbi bil aya sai zanto al muradu bil qurbi al juma' yake da dama ubangiji ke kawo kinaya baya fito da abu sai ko ba haka ba al'ana ba su ruban da lokacin masu itikafi da aka ce wala ta ba su ruban da wa antum kuna bil masajid sannan kafin wannan masu azumi aka ce da rana karku ku tansi matan ku sai da dare al'ana ba su ruban da wanda ko masa tabbata da kuma yake nufi da mubashara a nan gurin kawai mutum ya rangoma ta banda saduwa kaga jima'i yake nufi amma sai a kawo mubashara فليكن القرب عن كاك أنا مثل جمال ولا تتربوا هن جمال لا تجاني وغنى حتى يكفرنا مجوى كما يأنا نتوى سيهو كما يأنا جملة تفرقوا فاتة جلن لساعة المجيد طو بل هنوى ba na sa ba tauhidi yawwa tauhidi ne amma abin da yasa ba za a iya sallama tauhidi ne gaba ɗaya mai da almahi ko a wani zantar ba a wani zantar ba ko ka kike ne jima wannan almahi zai iya zantowa mafil ne wanda almahi asalinsa mahayis ala wazin mafil duk kalmomin da ke zuwa kan wazanin mafsil kuma ko su zanto ismu makan ko su zanto ismu zamani wani lokacin su zama masdari kamar da misali da kalmar masjid ala wajen maza masjid sai zanto ismu makan yani makanin da su kenan ko ba haka ba sannan zai iya zantowa kuma ismu ala ne al'alatu allati yusjadu biha kenan wato abin da su jira da shi kamar goshi ka da an sunan masjid an gane ko da sauran su a to kuma masjid kuma yana zuwa da ma'anar masjid an gane ko to ko zan to ismu zaman ko zan to ismu makar ko zan to masjid wanda idan ka duba littafin al-Qadi wa Bakar ibn al-Arabi al-Maliki wato ahkamul Qur'an da tafsirin wannan ayat akwai bayanai da yake ban kai wanda alƙali Abu Bakar na da kuma fashi da kirki ya kawo wani ba a cikin cewa wannan kofar ba wanda ya riga mu kwankwata ta halala ce daga Allah ba wurin kowa na gani ba ni na fahimta ta ina wani wani wannan ta idoji na balaga masu bankai ya alfa a fa atazilu nisaa fil masjid kuni tanci mata fil masjid sai ya zanko a nan gurin abin da ake nufi da al-masjid dan mun tantance a masdar wato lokacin da jini ke fitowa ko kuma idan mun tsaye ku a isu makan ku ne tance su ne santa ta wurin saduwa ba ne ku kike su gaba ɗaya kenan ba sai zanto wala taqrabuhunna hatta yadhhur tawkidi ne ke wancan zance kenan la hunna qurban jima ka ga inda kyau na'am eh sallallahu alaihi a kona hadisi da ake cewa annabi ya kasance yana karantar da mu Qur'ani matakar fa ya cikin ganaba da hadisi da bai na'am eh wannan matsalolin zama ta tana fama da su da yawa da rikicewar jinin al'adar su kuma abin da yake kawo haka shine sakamakon yin amfani sakamakon yin amfani da magunguna na abin nan ga sanan da suna na tsarin aihuwa na kai da iyali ko tsarin iyali galibi suna rikitawa mata al'adar su jawo haila ba lokacin sa ba ko su sa ya rinka zuwa ya janye ya zo ya dauke ya zo ya dauke rana ɗaya sai ya zo da safe ka tashi da shi baka yi sallan asubahi ba karfe goma ya yanke kuma da azhar ya sake dawowa to a nan gurin yadda kawai za su yi fita shi ne su lura da jini siffofin jini da aka yi bayanin na farko jinin al'ada annabi ya ce jini ne wanda yake baki ba ja bane ba gaba da yana da cikin baki sannan kuma jinin al'ada yana tunkuɗar juna wajen fitowarsa a wani lokaci sannan kuma jinin al'ada wayi sannan kuma jinin al'ada wani lokaci mace takan ji zafi lokacin fitarsa ko kafin ma ya fara zuwa wata da zaran ya rage kwana biyu ko uku ta fara al'ada ya ta fara jin ciwon ciki ko ciwon mara to wannan alamomin kawai da aka tabbatar na jinin al'ada su mace za ta auna in ta ga su ne tattare da wannan jini ya zama al'ada in ba su bane ko ba su bane yake ka fahimta ba lalle ne sai sun tafi gaba da ba don wani lokacin jinin al'ada na iya zuwa mutum kawai sai dai su kwalalo wata ta gaba sun kudu juna bace amma da kalu launin sa za ta ga baki ne ka'ida da launin sa yana da zama baki ne ma'ana ba wai baki gaba ɗayan sa ba amma kurkun baki ne da shi baya zuwa jaga haka to wannan shi ne abin da ba su za ta yi ba kuma duk matar da ta yi amfani da magunguna waɗanda suke na kayyade iyali ya kamata a yi kar a yi kawai sai kawai mutum ta je ta so ko kai ka je ka kawo matar ka magani a cikin da ba ta ba tare da shawarar likita ko gwada jikin ka ba dan wani magani ne tun da aka na jikin mutum gurbadan yanayin jikin sa wata allura za ta dace da ita sama da ake da magani wata magani zai dace sama da allura wata miji zai kamata a samu sama da waɗannan wata kuma duk bai dace da ita da wata wannan ba sannan gaba ɗaya dai dama ba a yin wannan tsarin da kai da iyali sai yin akwai matsaloli wanda muke sha ambata su cikin fatawa wannan shine abin da za a yi don a zauna lafiya abu ta san kun da shi jinin al'ada wani abu ne Allah ya tsaro shi a jikin mace dole ya fito to ko ya aka hana shi fitowa ko aka nemi ya fito kafin lokacin sa ko aka hana shi fitowa to kaga an canza dabi'ar jikin mutum gaba ɗaya system nan cikin dan adam an warda shi da, haka komai na iya lalacewa da haka in dai ba wai wani tsari larura mai karfi ba ya kamata mutum ya hana ba ta kaiwa ba sai in larura ce mai karfi da sadaki da kiwon lafiya ta kwana jaririn kamar da muka yi magana a wajen fitowar da ba wannan ba amma dan ba haka ba zaman lafiyar mutum ya barka da ta. an gane ko la eh wannan tambaya ce ne ko da kuma kace zan tawo ingancin mai janaba za ta yi ne za ta karanta Qur'ani haka mai jinin haila haka mai jinin jiki to sai ke tambayar karatun da zaki zaki tilawa ne ko zaka dauki qur'ani to shi hukuncin karatun daban da sabanin da aka yi sannan ta qur'ani kuma kuma sabanin da ake yi kuma kuma yana nan yadda ka san mutum an yi sabani cewa za ka taba za ka karanta ko ba za ka karanta ba to kuma anan ma an sake yin sabani na za ka taba qur'ani ko ba za ka taba ba wanda zancen su inganci ya halatta da taba dan ba na nafsi ya zo karar daga manzon Allah yake ka taba duk abin da yake nafsi ko dai ya zanto bai inganta ba ko kuma ya inganta amma ba nan bangare yake ba misali daga cikin abubuwan da suke gaba zuwa ko rayuwar masu hulun mutaharu wanda mun ga bayani akan cewa wannan al-mutaharuna malaiku ake magana sai ba goyon adam ba sannan la yamassuhu lawhul mahfuz ake nufi ba shi qur'ani ba dan Allah ta innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun kitabun maknun shi ne lawhul mahfuz ba ta la yamassuhu damir da ke cikin nan gurin da hudu la karin mazkur yana koma ne zuwa ga lawhul mahfuz la lil qur'anul karim kaga ayar gaba daya sannan da ibn kayyim ya faɗa ya tabbata cikin lissafin at-tafsir al-qayyim ibn al-qayyim gaba ɗaya ayar ba ta magana a mujil adam tana magana kan bala'i to sai hadisi da yake shine na risalan amr bin Eh, a cikin ta ta kunci kaza ta kunci kaza akwai cewa wa Allah ya masa alqur'ana illa tahirun cewa kar wanda ya taba qur'ani sai tahir mai tsarki to wadan sai da kake da wannan sai annabi ya ce kar wanda ya taba qur'ani sai mai tsarki to da mai haila da mai tsinci amma masu tsarki bane qur'ani sai tahir mai tsarki to wanda ya da karatun da muke cikin ranje zamu gane cewa mai hai da mai mai janaba mai sarki tunda annabi ya ce da Abu Hurairah innal mu'mina la yajid kaga mun rubuta wannan magana ta tunda la yajid ko kaga ya zama mai sarki ne akwai bukatun mai sarki saboda suka wajen ba amma shi karan kanka shi ba da duka bane ba an bayyana ku da kuma maganar cewa lokacin da aka turo lokacin da annabi sai ya aika da turo ma ya nan kitabi da alo ila kan rajin sawari dan na wajen kuma Allah na abu da illa Allah wala nusbata fi shay'a wanda ta kafiri ne amma ya aika maka da aya idan kake ba dukan Qur'ani bane sai mutum yawan mun tsakanin abin da muka fada da aya da kuma duka wajen imani ko rashin imani sai ba zan kun fahimta don saboda ka ba nafsi kalar da annabi ya hana mai haila ko da ya hana mai biki ko da ya hana mai janaba ta alqur'ani sai da abinda malamin suka ce an fito in za ka ta alqur'ani ka tabbata a hali na kamala amma in ka taba ba wannan halin na kamala ba haramun kai ba kai haramun ba kusa da sauki inganci ba kai haramun ba kalmar fahira a kan gurin kalmar ce muskara abinda suka ce al-muskara a cikin babin mutum da cikin jini dukkan kalmar da za ta iya ɗaukar ma'ana sama da kaya هذا طاهر اذا هو مسلم طاهر اذا هو طاهر من من الحدث الاكبر طاهر من الحدث الاكبر bayar da kaza kaza duk ne roƙon wannan ma'ana malami guda hudu ba ka irin ya da kai a cikin sai da dalilin mukariji in ba dalilin mukariji sai ka gani Eh ran ko fara anan gurin Allah ya masa Qur'ani illa bahir kafiri kin dama annabi ya hana ayi tafiya da Qur'ani zuwa kasashen kafiri idan dan sun sun taba ana jin tsoron za su na kan to kar a ba su damar su taba amma wanda yake sabon shi ba za a iya ba shi karanta kamar yadda aka aika wa da kai sannan ya karanta dan ana fatan su ne ne la da ba da ya amfani a ka wai da magana mutum da zanna ba kiran ka yana da da zai amfani da ka inda ba ladan kuma da ladan sai ba bambanci tsakanin da wanda yake abin nan wanda yake cewa wa ko na bi manzo Allah sallallahu ya kasance idan kama ila salati ko ya tashi sallah rafa'a ya tashi ya lahu bi yakan daga hannayensa zuwa daidai kunnuwarsa sai za ka fara idan ya kabbara kuma sai kuma ya sauke hannayen wa rubbama ra'aytuhu yadahu yumnahu ala wani lokacin na ganshi yana dora hannun dama yaminahu ala yasarihi hannun sa da dama kan nagudin sa wannan hadisin wadan suna kafa hujja da cikin cewa ya halatta wato an yi sadar kenan idan ya ce naga annabi da ya daga annan sa haka idan kabbara arsala kuma sai ya sauke shi wannan hadisin sadar kenan a cikin watan a cikin naman ta su cikin watan shawwal ne ko zulhida a garin ya sun cikin jihar kebbi wanda sun samu wannan hadisi na cikin karatu aka ce da ba za a shigar da hadisi ta bane shi wannan hadisin abin da yake nuna wasi ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi sallah ya daga annan zaka Allahu akbar ya kabbara idan ya kabbara sai ne sai ya sauke shi idan ya sauke shi ne sannan sai ya tsoro kuma ya tsora kan ba wai daga nan da ya haka mai haka kun fahimta da kyau ba da ga yawo haka Allahu akbar yake kuma da wasu abin da sai yayi sai Allahu akbar sai ya kauce hannayen haka sannan sai ya tafi haka wanda karshen hadisin abin da yake shi ne tafsirin da malaman sunna suke masa amma ka zo wasu kuma kuma malaman sunna ne sun ce a wannan yana da sabar ke ya yi da hadisi kan kan eh Ginin eh. jinin dabba wanda ya halatta a jinin ta ba ta ba shi ne mawa kafa hujja da abin da Abdullahi dan Masudi ya kuma a ranar layya da jiya cikin tsara a kai dai sallah ba tare da yawon ba wannan yana da fada a shi da sanadin ne da ne zai yawon ka da kyau dukkan dabba wanda take halal ne cin da jinin ta ba ta wani eh ko da bayan ka taba ta jinin jinin ta taba ka babu ne jinin ta da ta taba wannan hadisi ne yake magana ma ubina anan nan hayyi fa huwa mayyit abinda aka tuno daga cikin dabbar ta take shi ya zo ne mushi kasancewa ta mushi ya mai da kine zaka fada ne kaga kasancewa ta mushi ban sai da jaka ne kuma sai zo ko ba haka ba Ah, ballan sana wannan kai kana magana kan abin da aka yi ce misali ka zo sa yana da tozo din na baya sai mutum ya yi namun jikin tozon nan da kaga ai za a iya sa masa maganin kan ya ci gaba da rayuwa da kuma tsoka da hannunka to ita ce annabi ce cewa in ka cika ta mutu ita wannan tsokar ɗaya da ta tulo daga cikin abin da ya rayu ya mutu ba wai na nufin jinin da ya ba a magana kan jini ko jinin an haramta mutum ya sha jini kan jini haramun ne amma kasancewar haramun ne kan jini da su ne da jini ya zama da kasa ba kuma sai in kana da nasi ko ba haka ba domin la talazu bayna tahrim wa tajbir ko mu ce bi ta'bir al-awda yace dukkan kullu najisin haramun wa laysa kullu haramin najisa wannan kai da shi da take gobe zaman kanta kullu najisin haram dukkan abin da yake najisa ne to za su samu haramun amma walai ta kullu haramun da kisa ba dukkan haramun ne kuma ya zama da kisa ba don ba haka da an haramta mana mu daura zinari ko maza ko ba haka ba amma an saka zinari kuma ya zama da eh, eh, zinari ya zama da kisa kenan sai zama da kisa ba amma haramun ne kuma kisa ina fatan kun fahimta na'am ta to da za ka kara masa ba ah. aya ta ce kowane dan nan yana lokaci da yake idan lokacin ne lokacin da yake ba za a dinka ta masa ba ba za a gaggauto shi ba kuma ko ba haka ba haka aya ta to lokaci da yake ai ubangiji kafin ya halice ta halice ne ya san zan sa da mutu goran sadaka ya kaddara cewa asalin shekarun da aka bani da ne zan tsara zaman zan tsara zaman ki a tsara min kaza to maza za ka za ka tsara zaman ki a tsara ma kaza to wannan abin da aka tsara ma din idan ya zo babu kai babu ne kaddara Allah ya rubuta cikin ne sai safe yake kuma da yau sun zama kai akwai wanda zai ce mata dan dan Allah ya yi wallahu ma ya ta'u. to sai in ya ga dama ya ta'u, abun ya ga dama ya tabbatar da shi la yusalu amma yafal fa alu liman yuri shi ko ne kan komai kaga ba wanda zai dan da zai fada dan duka bayan sa ne Allah ka sani na'am eh wanda ba musulmi ba da aka ba su Qur'ani da fatan da su da su yana ai na to da da in ya karanta Qur'ani kuma musulmi ne kai da ko in ya musulmi wannan yana magana cewa mutum ne jinin al'ada yake wa mata ko ala ce ku tace ko dole sai kai wanka wannan matsala ma su suka bani dan to mafi inganci ko ruwa ko tsarki ta dai kai ba to wanka ba ya halace ta dai ta tsarki ko ta kama ruwa ba ya halatta mutum ya wannan kuma yake cewa waɗansu malamai suna ba da fasawar cewa azan da aka ce su sahabbai suna yi lokacin annabi wai daidai yake da amfani da kondom da mata suke a zamanin mu ne wannan bai kamata su faɗi haka ba ba tare da ƙarin bayani ba wannan amfani da kwandon idan ka sami su da masu ne ka gona ba ne daban in ka sami su da matar banza ne fa galibi a yau suwaye suke amfani da kwandon wanda suke da matan ko masu matan banza to kaga bai kamata ma ka kawo wannan fadar ka haɗa da azalu ba dan sai ka bada wani abu daban mummuna wanda zai dace ba kullum idan malami zai fatawa ya lura da halayyar mutanen zamanin sa sai ya bada kofa a cizon kansa a halarta da haram ko a kai zancen ka inda ba don yake shi ba ko ya sa wasu zaka ji malamai masu hikima yawanci idan ka ka idan aka faɗi takawa sai su ce wani da yi tambaya kan kaza da kaza da kaza da kaza in kaza yake nufi to kaza ne in ko kaza yake nufi to kaza ne in kuma kaza ne kaza ne ba ka san ba in magana kaza ta dauki ma'ana uku kaga kenan wannan na nuna fatawa za ta canza zuwa kalama ya ba uku to sai ku faɗi wannan ma'anonin da zantar ka daya ya kowanne da hukuncin ka a yamakon su faɗi guda sai su kyale shi da arubatu wata magana wanda ta tafi a yi amfani da kitan abin da bai dace ba kalimatu haq sabi radu al batil ba ba magana gaskiya amma a nemi abin da bai dace ba an gane ku misali matarka an riga an kauna cewa idan ta samu juna biyu nan da wata biyu masu zuwa lokaci ya yi kaɗan saboda ba da daidai masa operation ba bai kamata ta samu juna biyu ba har sai bayan shekara daya don saboda lokacin nan jikinta ya koma yadda yake ko kuma ba za ka ce ta tashi ba za ka faɗi da iyalinka ba ko da ita kaɗai da rika. kana jin tsoron ta fada cikin zina to kaga za ka ɗauki mata kai na ka sadu da ita da ba za ta yi ciki ba cikin wannan halin sai ta amfani da wani da abin da za ta yi amfani da wani wanda ke hana ta ciki daga wannan da ba amma da kake cikin mutane da amfani da kwandon wani da fara da ake a duniya ai da wannan kwandon da ake duk wani da ke sai kan titi da yadda ka za ta samu da kwandon da kawai ta fito ya wato da da ko kuma ba ta suka da dare kuma wannan bai kamata mutum ma ya haɗa wancan maganan abin da wannan abin nan ba dan da zaran an da kwandon sai ka riga ka san cewa akwai barna in dan lalacewa irin tana jira tun da har mana shugabancin mu da na yanki ya aka nuno ga yadda za a amfani da kwandon ana nuna ma ta da su akwai da aiki wala da a ranar asabar wannan abin da suke mun kai wani mataki na abin Allah ya kare mu ko jama'a sai dai mu hakuri kun boyin ba za su yi ansuwa da ba ba za mu za su yi ansuwa da ɗaya ba mai tambayar ilahi sai mu tabbata daga sai shi eh. ah, ba ta kuba ba ta kuma sai yayin da take tunda da Allah ya ce karbu ba ba ta ko sai ka san fa'u ba inna Allah kafar na zan salata sai in yayi nufin in ko bai nufin ba za a ce ba za da mutum ne su wannan kwanaki ita a lokacin da yanci aka zo mu da kai shi da ta take shi kara ko ta fada wa alƙali cewa ba miji jina ya fara kenan sama da wata to alƙali ya kira wuce ce ta gaba da kusantar ta yi in ba zan ci gaba da kusantar ta ba sai ce ko take ka yake ko kuma zan take ba ba sai alƙali ya take ta a da sa wani a akwai cikin hadisi ina da ruwayar mutane ina kasar san mutane cikin marotun kafin babu don wata eh, ina littafin da nake yana don littafin da aka bani wanda aka kawo hadisi akwai marjin sa don ambata to anan da kabi ko abin da kuka amma ruwayar da shi abin da zai yi tuwa halin na karatu daga yake kana eh a'a a cikin albani ba sai mata ba za su rayu na ba azhabul muhallab yake magana zahabul muhallab shine duk dinarin da zai kewaye jiki kamar awalwalo ka ga yana kewaye hannu kamar zobe yana kewaye don yaka, kamar sarka tana kewaye wuya to wannan shine sabanin ke tsakanin jumhurin malamai da suke ganin halaka da mace da kuma waɗanda ke ganin ko wannan